Askatasunaren aldarria Europan, justiziaz eskaera, kasten aurkako errepresioa gera dadin. Utz dieza estatuek gure bidea egiten, gure herrietako lana burutzen, atz bat larun batean Bruselan, geroa geurea da, belonaldi berriak lotuz, nazioarteko gainontzeko herri eta sektore herrikoiekin bat. Eh, Bueno, arratzaldeon guztioi, arratzaldeon al Arratzaldeon mari... Oh. <laughs> arratzaldeon Nayara, ya, bueno, ya. Ah, entre Maki o Mario, vías en seria y ahí me he quedado. Bueno, ya hemos empezado. Bueno, bueno, bueno, hemos empezado no hay manera. ya. Bueno, Nayara ya. No hay manera, no Descojonándose. Pero no hay manera. Bueno, pues eh, hoy hemos eh, comenzado con un fragmento de tratando el Gaia que vamos a eh, hablar hoy, del Gaia que vamos a hablar hoy, que es sobre aquel viaje de, de los gastes a Bruselas y de bueno pues aquella aquella mm, vamos a decir día reivindicativo en Bruselas eh, y a favor de los gastes eh, independentistas de Euskal Herria que Bueno, pues eh, eh, como siempre, una vez más, que aquellos que eh, disienten de, de la línea que nos marcan, pues... Bai, pues alase, bueno. orduen egin dizuegu, labur-labur, eta betiko moduan, albiste batzu komentatuko izkiez dugu, saiatuko gara zuruz eskotzen, uh -huh. gero gaiari helduko dugu, helduko diogu apur baten, elkarrizketa laburra izateko aukera eukiko dugu, eta holan lehen eskutik jakin ali izango dugu zeran joan zan bidaia, Eta... sea, haustu, arena, la superagenda. agenda express. La agenda express. Bueno, cuña eta, eta la gara listekin. Venga, pues. Información de todos los colores. Colorio gustita informazioa. viste local hasiko gara aquí. Bye, ba, Lenengoa. Si yo tuviera una escoba. Cuántas cosas barrería. Bueno, pues así presentamos la noticia. Con alegría. Sí, la noticia que os traemos de Berriochoa. Que esta semana, eh, el pasado lunes concretamente, hicieron una concentración en las puertas del Ayuntamiento de Baracaldo y como dicen en su eh, nota de prensa, pues bueno, eligieron el lema de eh, barriendo de nuestra localidad el paro y la, pobreza. Perdón. Y bueno, pues la movilización una vez más lo que viene a a sacar a, la luz y a reivindicar es pues bueno la situación eh, de pobreza que viven las eh, distintas familias de Baracaldo y, personas y la falta de ayuda por parte de las instituciones eh, es un tema que en realidad lo tratamos semana tras semana semana tras semana para que no se nos olvide que bueno pues que el tema está ahí y que una vez más el pasado lunes pues la plataforma Berriochoa organizó esta concentración eh, en las, puertas del Ayuntamiento de Baracaldo, pues bueno, eh, con unas escobas y, demás. Y luego, además, pues bueno, eh, lo que exigían por otras partes, por otra parte, perdón, <coughs> es pues medidas reales que permitan pues, al municipio de Baracaldo el acceso a un puesto de trabajo decente, se elimina el enchufismo, la subcontratación, la precariedad laboral a la vez que se garantice unas prestaciones y unos servicios sociales dignos. Uh -huh. Pues bueno, una vez más, más de lo mismo, pero Bye. que está presente día, día tras día. Eta guk beti jasoko bai. dugu eta jasotzen jarraituko dugu. Hori da. Eta, bueno, nahi baduzu olatz, e, eh, ba, betxu, e, hemen dauzkagu datu, datu batzuk, batzuk bai. baina hauek die ba, betikoa, baina nik uste dut bizpairu esan bai, botako ditugu batzuk. Ez? Bai, bai, ba, adibidez eh, lehenengoa, pues 7.000 mm. personas más o menos están desempleadas y esto representa una tasa de paro de un 15,4%. Gero, amairu mila zeireun pertsona inguru, eh, ba hor dabiltza lanean prekarion, eta eta horrek suposatzen du, euneko hogeita marra, langileen euneko hogeita marra baldintza txarretan mhm. lanean diar duela. eta gogoratu, bueno, datuekin eh, hobeto konparazioa hobeto hobeto egiteko, ba Euskal Autonomia Erkidegoan e, e, tasa hori uneko geita batekoa dala, eta, eta geurean pues, un Orduan... Hay un dato también que me parece destacable, que es las peticiones al Banco de Alimentos han aumentado en los últimos meses en un 20%. Sí. Más de 151 eh, familias se acercan además a... Es impresionante, ¿eh? Y me da, me da, solo me da que el número no mm. va a bajar. Sí. Y además, bueno, hace la semana pasada también eh, algo se comentó acerca de esto y, efectivamente, pues algunas asociaciones ya estaban levantando la voz de alarma, pues porque no pueden hacer frente a toda la cantidad de solicitudes y, a toda la cantidad de peticiones que están recibiendo cada vez más y eso no se hace por gusto. Entonces, bueno, pues es un, un problema añadido, ¿no? Es una especie de daños colaterales de, de la crisis, colaterales irreales vaya. Sí. Qué bonita palabra, colateral, ¿eh? Eso es para cuando... <laughs> ¡Ay! Qué pena que les ha pasado. Ah, daños colaterales. Eh, lo de los restos era otra cosa, pero lo de ellos son daños colaterales. Bueno, que nos vamos a dispersar. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, orain, eh, ospakizun baten berri eman behar dizuegu, eh, barakaldeko gaztegun aspatuko dala eta kaleak berreskuratzeko asmotan, ba, gure, gure gaztetxoak topera dabiltza, eta guk horren berri jaso dugu. Eta urtero, urte urtelo egiten duten bezalaxe, gaztegun ospatzeko prestaketa lanetan ibili dira, eta eta bueno pues e, eurak eh, komentatu digute gaztegunaren indarra handituz joan dela gero eta gazte gehiago lotu direla jaialdiari eta jaialdean parte hartzeari eta e, e, horretarako ezinbesteko iritzi diote nok bere esparruan ekarpena egitea. Bai e, futbito txapelketan antolatuz, antzerki taldean parte hartuz, musika talde batean joz, edo Euskarren aldeko kanpainetan arituz, besteak beste gero etxe bizitza duinaren eskubide aldarrikatuz ere. Mhm. E, olantxe gazte, gazte mugimendua errotu eta indarrak metatzeko abagunea eskintzen zaie gazteei. Mhm. Eta horrek euren artean, jakina. <clears throat> Orduan, ba, hemen e, aurkeztuko dizuegu, ba bueno, eh haien egitaragua, ba, mhm. datorren ekainaren amabian ospatuko da eta eta bueno, ba, bestea beste guztiagirren, agirren, guzti agirre ba Zuatzu auzoan amaiketan futbito chapelketako finala jokatuko da mhm. eta gero guerdiko 12 erditan kalejira egingo dute. Ordu batean euskararen eh, aldeko ekimena oraindik ere, zea, bai, bai, bagatzan izingo da. Eta gero handik ordu betera herri poteoa, ordu bietan, iruretan eh, herri bazkaria, ikasleak boste euroan eta langileak sortzi euroan, argi gera dadin. Arratzan lehen baskalostean egon daugeta bat kriu eh, taldeak joko dau, bostetan, bai ez da, naia, opa! <laughs> Gazte olimpiadak izango dira zeietan, eta saspiterritatik aurrera kalegira. da gero, iluntzean San Bizenteko parkean hemen auzo guztiak, ikutuko dituzte, auzo guztiak guztiko dizkigute, zorionez, ba sortzietan ekitaldia, egingo dute, eta amarretan kontzertu gehiago, Cuenta Atrás, eh, tinto row by de Morrou, eta tal de sorpresa. <laughs> Bueno, pues ahí, ahí queda ese Gasteguna de, de Baracaldo de 2010, el próximo eh, viernes 12 de, junio, que pues bueno, serán varias las actividades que se hagan en el campo de futbito de, de la cuesta de Gusquiaguirre, también se hará en el barrio de Bagatza, el, pues destacamos la Herri Bascaria y, el concierto de 121 Crew. Y luego en San Vicente por la noche, pues bueno, un Equitaldi a las 8 de, la, tarde y a las 10 pues el concierto que nos has comentado. Bueno, tenemos ahora, estamos hablando de, de un Hayaldi que vamos a celebrar, los gastes eta kasualidades orain makizu kontatu behar diguzun albistea gusto eh, jaialdi bat bertan bera geratu que izana e, horren ingurukoa da, ezta? Orden pues, e, mutur batetik bestera gara. Pues sí, mira, casualidades. Y sí, nada, es una fiesta que la empresa bilbaína de alquitranes, y lo voy a decir así, y luego lo explico, pues eso, ¿no? Echó por tierra y, y suspendió, hizo suspender eh, la fiesta del colegio Munúa, en, mm. eh, pues bueno, pues entre, en Llano, en el barrio de Llano, en el colegio, pues bueno, eh, a causa de qué o por qué. Pues bueno, ahora viene la explicación porque suena muy fuerte así. Pero bueno, la explicación viene a que, pues a consecuencia de, unas emanaciones de, esta empresa, de Bilbaína de Alquitranes, de la que, bueno, pues eh, hay una distancia de 300 metros a, dicho colegio de Munúa. Eh, hizo que, pues bueno, en los participantes y asistentes a esa fiesta, pues bueno, se producía, eh, pues en los cuerpos, eh, en sus cuerpos se produjera fuertes picores de, garganta mm. y, tos. Aquí tengamos en cuenta que, bueno, que, es un colegio, que es el día de la fiesta, mm. y bueno, hay aitas, hay llamas hay maisus, y por supuesto, ah, ah, hay, niños, niños, niñas, y bueno... Eh, ¿Qué nos dicen las instituciones? Pues bueno, las instituciones respondieron eh, asegurando que, bueno, que esta empresa eh, ha mejorado sus instalaciones y el sistema de, filtros. Pero bueno, entonces no sabemos a qué se debe pues estos picores y esta tos y estas emanaciones de la empresa, porque también tenemos que decir, y se menciona en el artículo, que no solamente es, ha sido esta vez, estas emanaciones que, bueno, pues han dado como resultado fuertes picores y tos, sino también están sufriendo el barrio de, Llano y de, Luchana, pues eh, fuertes eh, olores, eh, pues que son realmente insufribles y yo puedo <laughs> ser eh, testigo de, esos olores porque sí lo sufrí, pues bueno, un día en concreto que estaba en este barrio y, efectivamente era un olor eh, pues nauseabundo e insufrible. Entonces, pues bueno, yo creo que una vez más las instituciones tienen que volver a meter mano y no vale con quedarse igual con eso de pues eh, sí, pues han mejorado. No se trata de mejorar, sino Estamos se trata de, de la salud pública, ¿no? del, ciudadano de a pie y no, no se puede no sé, consideramos que tampoco que hay que tener muchísima más precaución que todo eso. Sí, dos sí, sí. edo a aurrean, ba, ba, akaso eskatu que litzaioke enpresari, ba, berrezkoa diren neurriak har ditzala. Baina ez, baina eh, e, gertatuta edo edo isurtzea eta, ah, ez ez, guk dana ondo dekogu, eta mhm. ez dakigu, ez dakigu, ze inok ez digu kontrakoa esan. Eta... Ba hori, ba, zera, munuako ikastetxeak, e, mm. ba, bertan, eh, bai. bai. bertan, bertan bera utzi behar izan zuen e, jaialdia. Jaia eta, eta mhm. hori. Bueno, gu beste jai batera joango gara. Jairik gai goaz, bai. batzuk eh, albiste ona emateko, eta beste batzuk albiste bai. eskastxoa oraingoan albiste ona, beste bain ere. Eta kontua da trapagan, irugarren urtez, eh, lonjero egun ospatuko la San Gabriela usoko festekin batera, eta horretarako azte burosoko egitaragoa prestatu dute, Eta, bueno, pues, azpimarratu egiten dute udalak arrizuratza ere gabe utzi dituela terapagarango jaiak eta kuadrien jeitxiera eta bazkarirako utzi duena aurrekontua utxaren urrengoa izan dela, legia, 0 euro, ez du txakurrandi bat be eh, udalak. <laughs> Baina, e, kontrara, badaukago, eh, beste, beste gombidatu berezia apartekoa, norreta bustamante. <laughs> Hortxe izango dugu, saltoka eta dantzan, hogeita mila euroren truk, Aha. Eta, bueno, jai herriko jen kontzeptua orduan hor salantzati ageriko zaigu beste behin ere. Resulta que, dejan sin barrenadores las fiestas, no hay comida popular y no hay y hay presupuesto cero, pero va a venir Bustamante. Bueno, eh, son los sacrificios ¿no? que, toca hacer eh, a ciertas partes para que otras partes se beneficien. Y bueno, eh, en este caso se va a beneficiar una parte, sí. ¿no? Y su, ¿cómo se llaman? ay, no me sale ahora la palabra. Pero bueno, los, los... Sí, las produ eh, productoras ah, vale. bueno. Vale, eh, Pero bueno, el tema es que el longero guna sigue palante eta, eta bueno, gazteak elkartu dira eta arremantzeko modu berri bat asmatu dute asmatu eta sendotu egin dute hau igaz ere komentatu baikenuen. eta urterik urtera gero eta gazte gehiagok parte hartzen du e, asmakizun honetan, gaztetxe eta bost hasi ziren eta aurten dagoeneko amabost, e, dira egunaren antolakuntzan parte hartzen diar dutenak. Kolore guztietako kuadria direla, azpimarratzen dute adin guztietakoak, amabost urtetik hogeita amar urte bitartera eta orotara e, herriko hundik orako ikasle, ui, ikasle bezbarkatu, bueno, ikasle eta gazte bilduko dira. Eta haiek esaten dute, bueno, eta guk ere nizta ipatu dugu fenomeno berria da longena eta eta hori, ba, bueno, ikuspuntu akaso soziologiko batetik aztertuta argi gera daiteke zergatik, ez da, ja, berez nahiko garestia da etzetik urtetea, osea, zuk utze, etzetik urteten dozuna, makizuk egin kontu ja dirua gastatzen ari zarela. Hori da. Eta, eta lanean gabiltzan gazte askok, mm, ba, zarritan diru arazoa dekoguz, ba, egin kontu lanean ez dabiltzen akselan ibiliko diren. Eta, bueno, pues, alternatiba polita da, aizi aldia mhm. eta haien eh, gune kulturala sortzeko, ez dezagun pentsa gazte guztiak elkartzen direnek eh, litroak edateko, inondik inora ere, mitu horiek ere bai. apurtzeko ordua da, gazteak elkartu jendira hitz egiteko, jolasteko, mm, musika sortzeko, edo zertarako, berdin dio zertarako nagusiak elkartzen diren bezala sexta mhm. eta eta bueno, pues e, horren arira eh, haiek e, aldarrikatzen dute, ba prezio duinak ez bada prezio bako eh, eskaintza udalaren aldetik. Ze, edo jarduera egiteko, futbol, futbito partida jolastu nahi duzula, a, hartu behar duzu hori zelaia, eta ez da gizien bat euro balio dauen. Hmm. Pistinera joan nahi duzula, berdin. Edo lekutara joateko dana bai. dirutruk. Eta gainera, zera, hemen eh, esaten eh, digutena oso... adierazgarria da, ez? Eh, esaten dutena da hori, ez? Ba, gazteari buruz hitz egiteko, ba, beti, beti, beti hitz egiten dute txarto, beti mm. gazteak, e, eh, generazio nini hori, Dai. Eh, ez dute lan bai. egiten, gaztek... E, eh, ba, alferrik altzen eh, dituzte... Sí, pues una serie de mitos baratos. Son mitos baratos, que claro que está el, el Jonan de Baraka y la Jenny, pero pero eso no es. O sea, eso es una, una parte de, del estratos de, de la juventud, de los jóvenes las jóvenes, no es todo. Eta haiek hemen eh, lonjero egun ontan, ba, esaten eh, digutena da, zera, e, gazteok eh, edo gazteek ere badauzkate arazoak eta mm -hmm. arazo horiek eh, apaitu... Aipatu, dituzte. aipatu behar dituzte dituzte eta, mhm. bueno, eta buelta eman eta orira, proposatu eta sortu eta horregatik hor daude, kalean bai. alderrikatzen eta jotake hori da, ba, behon deiela Orduan, ba, bueno, ba, egiten digute konbidapena, mhm. lonjero mm eguna horretara joateko, mhm. eta, bueno, ba, hor dau, ez? E, haien konbidapena. Eh, gon, Bai, eta, bueno, besterik gabe orain nazioartera pasako gara, nazioartean e, eh, badaukago albistetxo, bueno, mm, ja da danok e, ezagun izango dugun albistea, albiste larria, mhm. eh, pues una noticia además eh, Olatz que desgraciadamente existe y hmm. que no hemos, no hemos visto, bueno, o al menos yo, en ningún medio de comunicación he visto que, bueno, que realmente se señale eh, al verdadero causante y, bueno, se le exija... Sí, al culpable de... Sí, sí, y se le, eh, se le exija que, bueno, pues eh, explicaciones al menos, o, no, no, aquí no... Una serie, que asuman responsabilidades, ¿no? Cuéntanos lo que ha pasado. ¿Y, qué, ¿Y de qué estamos hablando? Pues bueno, estamos hablando de, bueno, esa flotilla humanitaria, que es así como se llamaba eh, a, esas, eh, a esos eh, seis barcos que fueron tiroteados por, pues bueno, por la Armada israelí. Y de, ese tiroteo, pues a consecuencia murieron 16 personas y, y un montón de, personas también han pues, sido resultaron heridas, y... resultaron heridas y tal tengamos en cuenta que en esa flotilla humanitaria lo que se llevaba era efectivamente eh, eh, ayuda humanitaria a Palestina y además eh, en esos barcos iban 750 personas, o sea que mm. ese tiroteo pues mm. bueno fue prácticamente como ir a, pescar truchas a un vivero, o sea... Gainera, bueno, nazioarteko uretan gertatu zen, eta eta bertan eh, garraiatzen zuten gauza bakarra, pues laguntzarako materiala. Bai, etxe bizitzak eraikitzeko, e, elikagaiak, medikazinoa, nora eta gazara, ez da? Ba, ba, esan dezagun mm, isolatuen mantentzen duen gunetako bat, Israelek isolatuen mantentzen duen gunetako bat. Mhm. Y bueno, eh, Azkapena, eh, lo que nos llama para mañana para mañana 5 eh, de junio es, eh, nos hace un llamamiento al boicot a los eh, productos israelitas y, bueno, y de... Ay, perdona, está Nayara diciéndome constantemente... que me arrima al. Tienes que darle un uso al <laughs> micrófono. sí sí, sí, sí, Lo siento, lo siento, lo siento. Pero bueno, lo que estaba diciendo era eso, que, aparte de Ascapena que hace este llamamiento, hay mm. otro montón de organizaciones que, bueno... Eh, vale. además, antifascista, Alternativa, Gazte Bertzaleak... Además de haber expresado su repulsa y, el rechazo a, bueno, a esta acción eh, y a este tiroteo... Eh, sin ninguna razón aparente, puesto mm. que no la han dado todavía, mm -hmm. pues, pues bueno. Gero jentea be kesuda, kesuda nazioarte mailan ez talako erantzun zorrotzik eskatu, ba hor interes eskutu eta esain eskutu, esan genezak interes estrategikoak tartean sartu direla, bueno, beti egon dira tartean, eta irralek, eh, eh irral beti irabazle suertatu da alako, alako gatazketan, mm ze argi dago, erabateko e, bueno, pues, aldeko jarrera daukala, beste herrialde batzuen handik, baina ala ere ja, luzaroan daramago eta guk behin baino gehiagotan komentatu izan dugu hemen erratza joetan, ba, bueno, ba, boikot kampaina eskapenak eh, abiatutakoa, orain dela denboratxo bat, gero beste elkarte batzuk, erakunde batzuk atxiki, atxikitu izan dira, eta horren arira, e, eh, bueno, kaleak mostu eta atxe sartu ziren, atxe jeme, atxe jeme dendara sartu ziren e, lagun batzuk aurreko gunean, hmm. Mm, Bilbon okerrez banago, baina bueno, konzentrazioak e, Bilbon e, Donostian eta eta Iruinan izan ziren, denda kasu honetan atxeien bedendara sartu ziren Israelgo kolaboratzaile izateagatik e, leporatuta eta bueno, boikota eskatuz, zuzen mhm. zuzenean. Eta boikotarekin eta lako kanpainekin aurrera ingo dugu, baina ia, ia zenolako jartzun mediatikoa eta jartzun soziala daukan, baina karo, ja, momentu jakin batean, ya no es suficiente con que, con que tenga una respuesta social o una respuesta mediática, que es bastante limitada siempre, ¿no? Ya a nivel institucional y político, pues es que les toca a ellos. Les toca a ellos. Eta bueno, ba, albiste honekin ya Kantatxo ba... bat. Naia, kanta bajarriko diguzu? Bukatu dugu albistea atala, albistea atala eta hori ez. Ilunaren nare egun argian jario, atzo gauean gozatuari, zure usaina dario. Zeru gainean bilaino Zoa zeguzki goraino Zelan ez Beste gogori Zeuri kantetako baino Soloa loraz polito Norrez dauda barriko Zainago zure udago jena Barriro nozetorriko Zainago Asuneri udar arte Krabelina batu jake Hain lotxatia ez bazina bai Zulin ustuko zinake Badator gaua astiro Badeko nahiko motibo Maite nosula dakidan arra Esan ez barriro Aizeako iko egarriz Leizarrak dantzan darabiz Eskuo zeure azal gozoa Omendu gure handabiz Kiriko latzak arreran Iturria nonete dan Lastana maite zaitu dalako Behar dozuretik edan Asuneri udar arte Kabelina batu jake Hain lotxatia ez bazina bai Zubiluztuko zinake Badator gaua astiro Badeko naiko motigo maiten mozula dakidan arren Esan eiztazu barriro Badator gaua astiro, badeko nahiko motibo, maite nozula dakidan arren, esan eiztazu barriro. aquí, no me deje solito. Pada bada Bueno, va ba, irratza irratzaioren hasieran esan dugun bezala, Bruselara egingo dugu bidaiatzoa Brusela izango da Bruselara hurbildu izana, izango da geure izpide, gaztetxo batzuk eh, hurbildu dira bertara, eskubide batzuk aldarrikatzera, baina mm, nosotros hablamos demasiado ya, ¿verdad, Maki? Bai, egia. nosotros nos gusta traer gente nueva y que nos cuente cosas, eta, bueno, orain guane, eh, ba, olatz, e, eh, olatze hurbilduko zaigu eta bai. azalduko digu labur-labur, bera bertan izan baita. Eta orduan guk eh, informazioa emona aurretik gurago dugu, berak lehen eskutik e, eman diezagu guri informazioa, I vamos a hablar con ella y que nos vaya contando un poquito. Bai, bueno, e, telefonos da, sauz hor e, orat? Bai? A ver, a ver, a ver, horat? Bai, orat? Bai, orat? Ez? Ez da horatz... Hemen, hemen olatz badago, baina ez. ez. Bai, baina ez Neu dago. Neuenaz. Zegertatu Neu Neuenaz. Bueno, kontua, bueno. kontua da itzei ingo dugula... Eh? E, bueno, ba, bai. trapagako neskatxo, neskatxo batekin. Eta berak eh, azalduko digu, ba, Bruselako bidaiaren inguruan... E, Ba, bueno, bertan e, izandako impresinoa, zer dela eta urbilduz diren, eta igual asteko edo sarrera modura egu komentatuko dizuegu, ba giri bat plazaratu zutela, e, gazterriakek eta eta bueno, pues, e, agiri horretan aipatzen zuen euskal gazte mugimenduak pairatzen zuen egoeraren aurrean, ba Ba, bueno, pues, puntu batzuk aldarrikatzen zituzten besteak beste proiektu politiko guztiak aukera berdinak izan behar zituztela, eta gero torturarekin eta torturatzaileen impunitatearekin ere bukatzeko eskaera egiten zuten, eta bueno, e, estatu espainolari eta frantses estatuari konpromiso zehatzak eskatu e, zizkioten eta horretarako alaxe, ba, Bruselara urbildu ziren e, joan dan egunean eta saiatuko gara oraingoan ia, ia berarekin hitz egiteri dugun olatz Olatz? Olatz? itxarongo dugu pikin bat, olatz? Baina ez, ez, du, ez du hartzen. Horten mentu gara. Horai! Bai, horatz. Bai. Horatz. Bai, bai, bai, bai, bai. Horatz, hor zaude? Bai, hemen hago. Ah, beitu, arrastion. Arratxaldean, arratxaldean. Aspaldiko? Eh, oso zaude, eh bai, eh? bai, bai, bai, bai. Orain eh, nahiak igoko du volumena, Bai. Ia, hobeto xeago entzun, entzun aldi guzun. Bueno, bueno, ba, azkenean nahiak izan da konpondu duena, bai. eta hor da un, gure nahia. Nik uste nuen olatz izango zala, oratz, zuk ezagutzen, zuk ezagutzen zaitu, jo, eh. bai, bai. bai, bai. Bueno, horatz, ba, bueno, e, zu zauze, ba, trapako, e, zera, gazte taldean, ez? Eta, eta bueno, gaztetzean be, e, hor el, eh, lan egiten dozu eta eta bueno, ba, hori arkoespen txiki hori eginta gero, ba eingo dizugu, ba galdetegi. bat. Bai, galdetegi labur bat egingo dizugu. Oso txikia, oso bai, txikia. Bai, labur laburra. Motorra berotzeko. Bai, bai, bai pres. Orat. Bai, bai, ez hau nantzuten, eh? baina bai, hemen hau, hemen hau bete oso urrun, ematen duzu betela Australia edo, baina <laughs> bai, bai, ez dut eta oso gutxik entzuten dut. Bai, bai, ia, ba, ia orain konpontzen dugun. Bueno, bueno ba, lehenengoa nongoa zara ba? Ni trapaga langoa. <laughs> ah, bai. Eta, bueno, trapagan zer dago faltan eta zer soberan? Zer, zer dagoen faltan? Bai. Ba, ba, faltan, faltan, faltan, ba, gauza asko. Faltan, e, ba, orokorrean, o... Bai, bai, orokorrean, ze, orain ba, zauze... Orokorrean edo, edo zehaz, hemen... E zu mikrofona deko zu, zu nahi duzuna. Bale, bale, ez, ba, hori horren ere, bueno, ba, bihar adibidez, ba, du emene eh, lonjero eguna. Bai. bai. Eh, bueno, lonjero eguna bada pixka bat e, gaztetxetik eta trafagarango lonjekin elkartasunen e, sortu den e, ba, egun bat. Eta zire batean, ba, izan zen e, ba, festan moduko bat, e, mhm. erriko gazteak eta biltzeko. Baina, bueno, ba, dioin e, ba, lonjeroak era, zirela pixka bat aktibatzen eta asmoa da ere, ba, biharra aurkeztea, ba, herrian ere dauden falten, bueno, falta horiek, e, aldarrik ba, manifestu bat. Hori akordu bat egin dute, un akordu bat, edo e, testu bat diatzi dute lonjeroek, mhm. eta hori e, ba, da. Eta nea mhm. da, ba, nola zagoen adibidez, ba, ikasteko, ikasteko gunerik, mhm. e, nola ba, poliki galde gira jendeak, e, ba, poliki gira oso saltua dira, Eh, eta bueno, bueno, ba, hori guztia bihar bihar e, kaleratu izango da, baina bueno, falta falta falta pilla bada. Bueno, ja kendez azu ere eman dizu egula ja cobertura gainera, eh? Ibile gara hemen lonjero eh, lonjeroen eguneari buruz gora bai, eta bai, bera, bai. osea, que zu e, egon tranquil, horren berri eman dugu eta gainera jakin jakin egingo du jenteak. Bueno, ba, e, beste galderatxo bat ja bukatzeko eta hori bai, adibidez, e, ba, ba, dibidez, e, eh, zer datorkizu torkizu burura trapagaitza entzutean? Originala guazen barakaldo hitza entzun baina, baina, zu traba pagoazaren ez bagoen, bueno. Trapa ba, trapa ga, trapa ga berez, trapa ga, trapa ga bada hau no bazen hau bat, ja, oza, trapa gaitza dekin erotzen da burura supersur, ez? Mm -hmm, e, eh, trapa ga bazen, eta supersuraren eh, eraginez, suntxitu dutena. Mm. Orduan, e, gaur egun gure herria berezat trapa Eta, mm. gero, trapagalan ekin zera torkidean burura, eta, ba, bueno, ba, nire herria da, ez? Eta azkenean, eh, bueno, ba, baso mortu txiki bada, hmm. baina, baina, bueno, azkenean ere, ba, estimatzen dugu baso mortu, ez? Eta, eh, baina, ba, ez dakit. Hmm. Hori da, Hori da, Eta, azken galderatxoa, kasu pertsonalagoa, konta eguzu amets bat? Ametsa? Bai. Ba... Ametsa, ba, trapagaran, eh, trapagaran aske bat, trapagaran eskaldun <laughs> bat, trapagaran gazte bat, hori da, hori da, gure metxa. Oso, ondo, bueno, bat trapagaran joango gara Bruselara ino, bai. zer kontatuko diguzu, zer moduz, eh, ba, bidaia? Ba, adibidez, eh, oratz, eh, zera, ba, adibidez, eh, nondik eh, sortu zen eh, ideia hori, ez, ba, Bruselan, ba, hori, ez, egun hori ospatzea? Bai, ba, hori, hasiera batean, eh, apirila aldean, ora berri eh, hori guelta hortan, egin zen mm eh, Durangon egin zen e, jaialdi bat, gazterriaren e, eh, jaialdia. Mm -hmm. Eta, eta bueno, bertan uste, pues, erakusta esin izan zen, pixka bat gazte independentisten arteko e, behindar ba, bilugune bat erakusta esin zen, eta gero, bertan ere bai, e, e, ere bai, e, esperarri ez dagoela bakarrik, ez dagoela isolatuta, eta bertan agertu ziren, ba, kurdu gazteak, e, irlandakoak, katalanak, gallegoak, eta pixka bat e, hor, hor egintzen deialdia e, Bruselan egiteko manifestaldi bat. Mhm. Eta manifestaldi bat, ba, jongo gine euskaldunak, baina gero bai bai jongo ziren e, ba, beste herrietako e, gazteak, ba, pixka bat, e, Europan, Europan bertan, bai. aldarrikatzeko e, ba, gaz, e, Euskal, Euskal Gazteriaren eskubideak, ba, nola horien errepresioa nola dauen e, gurtzen e, batez ere ba, Euskal Gazteak, orduan e, hori pixka zelatzeko mhm. eta independentzia darrik atzeko, hortarako gintzen pixka bat e, Eta zenbat, zenbat, Euskal Herritik zenbat gazte urbildu, urbildu zineten Bruselara, ino? Zenbat gazte? Bai. Ba, egunka, ez, nuke esango seguru, uste dut zinela mila iritsi, -hmm. baina, baina egun kagun, pues, ez dakit zazpion bat, edo buelta alten ibiliko, ginen autobus asko, du, bai, asko, autobus asko. Mm -hmm. Eta jarduerak, ze, ze jarduera eh, egin zenuten? Nola, nola? Eh, ze jarduera, ze, zer egin zenuten bertan, ze mota? ba, bertan eh, egin zen ekintza, ekintza gutxi. Osa, e, e, bidei izan zen, ba, ez dakit, amasei ordu mm -hmm. eta gero alegitxi, iritsi ginen gainea oso berandu, zen manifa berez bat zegoen e, eh, pentsatua, bat zegoen, bueno, bat pentsatu manifa bat egitea, eta manifa izan bat zen amabitan, mm -hmm. eta azkenan, baute autobusak e, beran duritxik ziren, beran duritxik ginen, bat mugan e, kontrolak egon zidelako, eta zeratu zen, bueno, manifa zeratu zen idudak arte, mm -hmm. atera egin azkenean. Mm -hmm. Eta gero hori, manifa bat egin zen, gero amaieran ekitaldi txiki bat, mm -hmm. eta, eta gero hori, egon ginen, ba, pixka bat eh, guzulan, ba, batzuk ematen, eta bere ala, huelta, Bai, eta aukerarik izan zenuten, e, e, beste herrialdetako gazteekin hitz egiteko, ba, konpartitzeko impresioak, ametzak, e, asmoak? Aukera izan genuen, hortarako? Bai. Ba, gutxe. Egia esan gutxi hori egon ziren, manifan egon ziren, egon ziren kurdoak, egon ziren italiano batzuk ere uste dut, mm -hmm. egon ziren e, Europako gazteak egon ziren, baina hie denbora gutxi egon ginen. Bai, bai, bai, bai, normala. E, Ose, haiek ere, batez ere euskaldunak, batez ere egon denak euskaldunak ginen. Orduan, mm -hmm. asko, asko ere, eta, bueno, nik ere ingelesa zut asko manferatzen, mm -hmm. orduan, haiek initzea egiteko ere, mm -hmm. arazotxoak. Eta bueno, hor e, Bruselan ba, zera manifestazio horretan E, zuek e, zer e, eh, alderrekatu zenuten hor e, Bruselan? Euten zuten, eh? zuten. Dinot, e, Bruselan... Bai. Bai, ba, hori, ba, zuek e, ze alderrikatu zenuten e, Bruselan hor manifestazio horretan? Bueno, ba, batez, ba, hor e, Bai. Bai, Bai. Aldarrik atu edo, lehenengo eh, salaketa bat egin nahi zen, ba, Euskal de eh, Gazteria bakean usteko, hori zen bai. aldarrik bat, eta, eta beste gau bat zen, ba, independentzia. Eh, Euskal de Gazteok eri independentzia nahi eta, eta aldarrik atu nahi gaman nahi zen, e, Europa Eta, bueno, e, etorkizunerako zeo e, prestau dau edo Ze, eh, Indartzu etorri zarete gogotzu gauza asko buruan, bai, ez Bueno, bai, bai, bai, bai. bai. Eta konta, kontatuko diguzu gauzaren bat, ze asmo daukaztuen. Ze, ze, aurre gira? Bai. Bueno, ez dakit. Eh, bueno, nik uste hori izan zele bat pixka bat e, eh, asiera, ez? Igual, mm -hmm. gazteo zerren asiera, mm-hmm. eta hemendik aurrera ere, ba, lan asko egin marko dela, ez? Bai. Lan asko egin marko da, ba, zer lortzeko, ez? Pues, e, e, gazten arteko batasun hori ba, ea, indartzen den, odea mhm. sortzen den, eta ea ez bat ateratzen den. Eta egindako bidaiaren berri ere emateko aporro etxatu ingo duzu, ezta? da? Itzaldiren bat, han hemen, proiektsinoren bat, hori horri ere zuku aterako diozu. Nola, nola, nola? Eh, esan nahi dut, ba, Bruselara egindako bidaia bera, eta eta bertan gerrabasinoak, egindako gerrabasinoak, eta oieke, eh, oien berri emango duzu ez eta seguro eh, hainbat lekutan ibiliko zaretela itzaldiren bat ematen edo, ez da? Bueno, horre bide batzuk egin dira, bai. eta... Eta, ba, ez dakit, egin zuen, ez dakit, ez dakit, eh, ez dakit, ez dakit, eh, ez hori ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez Hori hori zabaldu da. Ba, bai, zarean sarean sarean ikusi ikusi ditugu bideo batzuk bai, eta Ba, argiak eh bai. bideoak du. Hmm. Eta bai, eta... E, eh, bide batzuk ere, bai, badaude, badaude, biltzen dutenak, e, eh, Bruselako manizako irudiak, hmm. eta gero ere, ba, durango zekitaldikoak, eta, bai. eta hori be, bai. bai. Eta, bueno, e, zera, ba, galderatxoa, ez? <laughs> Geratu da hor airean, eta e, etorkizunerako, zer, beste egun alako beste egun bat egongo da edo edo zer, hor geratuko da, ja eginda hau, eta... Eta... holan? Edo ez da kisu zer gertatuko den, edo... Ba, egia esan ez Hori ja... Hori ja ez dakit. horre... Hor zer geratuko den. Hmm. Homen, logikoan nahi zongetzen dakit segide bat emate honi, ez? Bai. Ez dakit, izakitea olako e, buruja apaten e, egun bateko gauza bat. Bai. Eta listo, ez? Hori hori segide bat emarko zaio. Bai, baina, bueno, horatz, zaien egin duzue. Zaien egin duzue. Izen motorra biatzea. olako izan zen, mhm. eh, mugan izan genituen e, kontrolak, eh? Hemen dikatera ah. ginen, e, ba, bizkitik atera ginen eh, ba, bos autobus, Euskal Herretik uzatera zidela e, ogei autobus, Euskal Herretik autobus inguratera ziren, eta mugan nola jasan genituen, da bai, jo hartzeneko peajean, guarda zibiaren kontrola, mhm. eta gero e, oi mugan, e, nazionalen kontrola. Eta horat, mm ba, -hmm. batera guztiak, guztia argazkiak, eh hori fiskatratu izan zen eh bueno fiskate lotxagarri eh eta gero e, kontrol horiek diela eta iritsi ginen eh berandu mm. aurusulara eh baina ere ba hori agatu da ia fiska bat ere da, ba nola dauden indarrak ere mugimendua lokalizatzen dituztenak eta ez hmm. topatu nahi dituztenak baina bueno lare aurre ere e, argi ikusi zen ba jendea dagoen jendean dauden unka unka gastu nola dauden prest usoraino fatera Euskal Herriaren aldarrikapena da mateko, bai. eta horrek esan duela, ba, Euskal Gazterio gindik indartxu da duela, hmm. eta borrotan eh, jarraituko duela, ez. Eh, hori, horrela, da guazela. Oso, ondoraz, ba, dana jasota geratu da, bai. eta bai. uinetan ere badago, Mil esker, horatz, eh, badakigu, bai, bai, <laughs> ze orain eh, lonjero egunan bai. Eta, eta sorte ondo pasatu lonjero egunan, bai, gostatu eta, eta kontatuko diguz horrengo batean. Eta mil esker berriro, eh? Bai. Mil esker. Agur, bai, agur. Agur Vale, venga, Tässä suosin ääristälestään Heätte tässä spotavaras Pakko näin jo livedään Silti käskestän pakkaan Estäjien capital. agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Arantzatzaren agenda. Bueno. Gaur bertan, tiralak lau, zer daukagu, maki? Bai, ba, behitu konzentrazioa Israelen kontra zazpietan Bilboko udalaren aurrean. Bai. Ba, eta gazteizen be, eh, ere, ba, egingo dute hori, ba, konzentrazio bat mhm. eta lema berbera egin. Bai, lehen aipatu duguna, ezta? Mm -hmm. Gero e, Oleta Gaztetxean Guda Zibila Barakaldon, ba, saspietatik aurrera Guda Zibila Barakaldon izandako Guda Zibilak Barakaldon izandako eragina esagutzeko aukera izango dugu. Eta, gero, daukagu, zera, gauzatxo ah. bat, olatz, esto te va a gustar mucho, y sé que te va a gustar mucho, y a muchos que nos escucháis. Les va a gustar mucho. Y es, Eh, la Feria del Libro ah. en Bilbo. Ya está en el Arenal y os podéis pasar por allí a coger y a Ya, he cogido, cogido cita, ya me voy a llevar a los ahí a eh, salsear y, a encontrar esas joyitas que solo se encuentran en esos puestos. Va a estar hasta mediados de junio, creo. Sí. Y luego también hay otra exposición muy chula, Desvelos, de Coisena, a Bando abando ibarrako pasabidean e, eh, badau, eta bueno, ba, Afrikako emakumei ataratako argazkia dire batzuk ederrak, ederrak eta danak zapia jantzita, mm -hmm. baina bueno, nolabait zapiaren eh, erabilera bera eta zapiaren mitoa, mitoaren beste ikuspegia ematen dute. Mhm. Orduan gaur egun pilpilan dagoen gaia izanik, pues el que estamos siempre a vueltas con el velo, que para arriba y para abajo, pues la verdad es que sí que sí que es, es también interesante. Está desde el Palacio Euskalduna hasta el Guggenheim y de la que vais por ahí os podéis dar un paseo. Bueno, eta biar eh, larun bat agosta, zer daukagu? Ba, bueno. A tipo. Alazipo! Alaziporen, Ala e, bukaerako jaia da, eta, bueno, bihar denetik edukiko dugu hor eh, San Vicenten, San Vicente parkean, eta, bueno, ba, amaikaterdietan, kale jira, bide oneratik, Gero amabi terdietan, ba, emanaldi, emanaldia, entzunaldiak eta holan e, ikaslekin, eta bueno, hor karpan, eta gero ba hori, e, mm baskaria, erromeria, larrain dantza, bueno, eta bar, eta bar, eta bar, Bai, eta gero bilbora joango gara, eta bilbogune, kolektiboen merkatu bigarren edizinoa, e, kolektiboen merkatuko bigarren edizinoa ospatuko da, eta ez da bai da antikapitalistak, sare antifazista, zorrasismo, Euskadi Kuba, Elkartzen, Kimetz, Kakitza, bueno, pila batek e, antolaturikoa da, eta goiz goizetik amaiketatik eguer dira bitartean, batxapen taierra gongo daumentzat, gero Mexikori buruzko hitzaldia amaikaterritatik amabiterrietara, eta gero e, ordu, bateta, ordu eh, No Más Bases, que es teatro, cantautor, documental sobre los crímenes de Estado de en Colombia, de 5 mm. a 6, pues el, del Tío a la Montaña. Eh, pues es un, libro que lo va a presentar Iñaki Carro, que ha sido escrito por él. Luego vamos a tener un concierto también de un cantautor, Sierra Maestra Alcartea, Cuba ...Saspieta Saspieta Ticaurrera mm. eta pues, egun pasa, Bai, ya da. Esta, quiero bihar eh, daukagu berriro, Palestina palestinari buruzko bat. Una charla sobre Palestina. Eh, <laughs> me vuelvo a decir ah. Nayara que me ponga al micro. Ya lo siento, pues sí, tienes que acercar al micro y pronunciar el nombre. bueno, ya me puede disculpar. Eh, <laughs> la, charla la va a dar un, palestino, pero que <laughs> me disculpe que no voy a pronunciar el nombre porque, bueno, ya me van a sacar como Carmen Sevilla aquí los fallos, pues bueno, si pronuncio esto te cagas. Entonces, esto es como el volcán de Islandia, entonces, eh, que no hay Dios que lo pronuncie. Bueno, <laughs> discúlpame, pero bueno. Eh, mañana a las once y media de la mañana en Bilgune, que, es, que está en la calle Bailén número uno, eh, enfrente de la estación de FEBE de Bilbao, Y, y bueno, pues eso, lo dicho, a las once y media, eh, mañana cinco, una charla sobre Palestina. Bai. Eta biarrere enkarterriko, eh, bihar eh, larun bataz, bai? Enkarterriko bertxolari txapelketako finala ospatuko da, eta azterbanako frontoian izango da, ratzaldeko bostetan. eta gero zenetek, eh, ba, eh, antolatu du eh, manifestazio eta mitina, Eta, bueno, mito horretan e, bihar izango da, eta horrein, ba, kontra el plan de ajuste de Zapatero y la próxima reforma laboral. E, eh, Bosterrietan, e, eh, bide oneran. Horixe, trapagonean longero guna. Hori da, eta, bueno, ba, maskarra da egongo da bihar, mm. longero egunan, eta berbena ere, ba, Garrasi taldearekin, eta digi ruper. Mhm. Euskal Jaiak hon eta bueno, pues, egun osoko egun osoko jaialdia amaiketan e, eh, txistulariak, trekitilariak, gero herri bazkaria. Bai, Eta bai, bai, a dana dire plan politak, ni que esan Venga, anima, vaya es que inbeste gauza yo no sé, ya ni, ni... Ah, mira, luego tenemos un concierto también. Rockstar, en, el Rockstar tenemos a Muchachito Bombo, Infierno. Eh, que bueno, eh, aquí Aranza nos ha puesto una frase porque mm, sabemos que le mola mucho Muchachito Bombo Infierno. Eh, azul, que el cielo se ponga azul. Es una canción de Muchachito Bombo Infierno que yo pues bueno, para no estropearos más los oídos, no la voy a cantar. Iganderako zer daukagu, aquí? Ba, iganderako daukagu hori, bizkaiko zagardu dastatzera, joango gara, Bilbon, plaza berrian, goizetik. Eta gero, astea lasai hasiko da, eta aste azkenean? Ba, aste azkenean, ba hori, daukagu aste azkenero, herri sinema oleta gaztetzean, ba, filma izango da, los educadores, eh, saspietan. Eta ostegunean e, ekainaren amarrean Madagaskar diaporama alaztipoko musikaskolan iuntzeko sortzietan. Eta honekin ja mm, gaurko irratzaioa bukatu dugu, latzo! Ondo pasa, azte bai, eta bueno, azte lenean entzun gai iluntzeko bederatzietan tastaz e, irratian. Hori da, eta badakizue www edo www.alcubo.herricolore.org hor egongo gara eta mm. zera ba e, datorren ostiral arte eta bai. agur naiara agur agur, agur maki eta bueno ikutsi arte